для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе апошнія старонкі рамана Людміла рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Праціўнікам было больш не да слоў. Яны ўжывалі ўсе свае ўменні на поўніцу, не для форсу, а каб забіць і не быць забітым. Сонца паволі знікала за лесам, тені раслі быццам набліжаліся цікаўныя здані. У двары маёнтка Галінскіх зрабілася шумна, бо гледачы захапляльнай бойкі раўлі, падбадзёрвалі дуэлянтаў, лаяліся. Карацей нічым не адрозніваліся ад натоўпу ў дракошчыне, тамашове, Лондоне цівільні, якому паказваюць відовішча з крывёй і смяротным завяршэннем. А завяршэнне мусіла быць хутка. Бо абодва дуэлянты стаміліся, пот і кроў залівалі вочы. Нарэшце ватман зароў, як мядзведзь і так махнуў шабляй вакол сябе, перакруціўшыся як ваўчок, што доктару каб пазбегнуць удару, давялося кульнуцца на зямлю. Зараз жа у тое месца, дзе ён упаў, уторкнулася шабля. Доктар, круціўся па стаптанай траве як вужака, ледзь паспяваючы ўхіляцца ды лежачы адбіваць удары. Ватман з хайканнем сек шабля, не даючы ворагу падняцца. Вырвіч бегаў туды-сюды, спрабуючы ўсачыць за кожным рухам бойкі. Маёй будзе баба, раўнуў ватман, і з сілай уторкнуў шаблю у лёдніка. Падняў, на лязе цямнела кроў. У пранціша ажно сэрца спынілася, а лёднік на імгненне замёр і раптам выгнуўся, як спружына пружына, Неверагодным намаганнем пасла ўзнясіленае цела наперад, і ватман застыў, заціскаючы рукамі рану ў грудях. У белых вачах яго было шчырае здзіўленне. Табе б, доктар, у балагане выступаць. На вуснах найміта, што показалася крывавая пена. Гігант зноў падняў шаблю, зрабіў крок да вор, але захістаўся і паваліўся, як слуп. Вырвічу падалося, што зямля задрыжэла. Лёднік упаў на калені, абапёршыся рукамі, спрабаваў аддыхацца. Пранціш падбег да свайго прафесара Бутрым. «Бутрым, ты цэлы? Куды ён цябе параніў?» Лёднік ажно не мог гаварыць. яшчэ, каб паглядзець на такі паядынак, лонданскія знаўцы аддалі б горы золата. Нехта падаў конаўку з вадой, прафесор, захлынаючыся адпіў, аддыхаўся, падняў галаву. Саклета? Невысокая жанчына у наміцы – шчасліва ўсміхалася. «Пан доктор, я, як толькі даведалася, што вы у бядзе і на дапамогу клічаце, адразу свайго мужа адправіла і братоў ягоных, і бацька мой вунь там, з канём за дрэвамі!» Лёднік, пахістваючыся, узняўся. Кашуля на баку набрыняла крывёй, падобна там слізганула на стачу шабля ватмана. Дазвольце, дазвольце, я вам раны прамыю. Я лекі ўзяла як вы тады вучылі зроблена з крываўнікам з драўляным алеем і э, хлеб з плесняй як жа без яго доктор абцёр рукой твар значыць ты замуж выйшла так шчасліва усміхнулася саклета пан гервасій пасах прыслаў а антось мой хорошы з дзяцінства мяне шкадаваў толькі раней як у мяне нараз на твары быў сваякі не дазволілі б яму са мной жаніцца а цяпер майму бацьку дапамагае на млыне усё дзякуючы вам пан баўтрамей павек мне не расплаціцца ад сонца застаўся толькі барвовы пасак над лесам. Быў трамей перавязаны, апрануты фанабэрысты стамлёна змрочна зірнуў на пранціша. Ну, што? Паехалі, рыцар. Пераначуем на млыне. Вунь як запрашаюць. Хопіць нагасцяваліся ў панова галінскіх узяліся ж яны на нашу галаву рамегады юлія беларускага разліву а лоб за іх падстаўляць чамусьці нам я стары ўжо для такой гімнастыкі «Як ты оказался тут у самый зручный момент?» Потекалился Прантиш. Лёдник помацал плячо со старой раной, осторожно поправил повязку на свежей ране на боку. «Ай, посля твоего отъезду, посребный корт, почул я кля корчмы, одна девка рассказывала другой про страшнага волата з чырвонымі вачыма і белымі валасамі, які на чале войска пагнаў некуды ў бок глінішчаў. Спалучыў у думках два і два. Адправіў саламею у вільню, наняў ім з малым павозку з фурманам, а паколькі ў адрозненне ад пана вырвіча разумеў, што што сам насам з атрадам не спраўлюся, паскакаў пад дапамогу. Мужыкі наездаў таксама не любяць. Калілёднік, пакульгваючы, праходзіў паўсцела ватмана, каля якога сабраліся ягоныя найміты, што рыхтаваліся без асаблівай славы, але і без стратаў пакінуць глінішчы. Цела – раптам варухнулася і дужая, як сталёвая рука, ухапіла доктара за крысо, так што той ледзь не паваліўся. «Наш двубой яшчэ наперадзе, доктар!» прахрыпеў ватман. На ягоных вуснах лопаліся крывавыя бурбалкі. Лёднік вызваліўся – змрочна гледзеў ворага, якога адзін з паплечнікаў узяўся лікаваць. Працэс лячэння доктару не спадабаўся. Чакай, не так, скамандаваў ён самадзейнаму лекару. Хлеб з плесняй пакладзіись сюды, прыцісні. Так, так, так, каб паветра не праходзіла. Вось, гэткім чынам, Доктар дапамог перавязаць рану, якую сам жа і нанёс. Ватман ляжаў, заплюшчыўшы вочы, ці страціў прытомнасць, ці бачыць не хацеў, як ненавісны лёднік яго ратуе. месте пакладзіце на левы бок, распарадзіўся цяжка ўстаючы бутрым. Вырвіч ажно адвярнуўся з прыкрасцю. Цяпер ён ясна разумеў, чаму не хоча быць лекарам. Вось так лёгка пераступаць праз свае пачуцці дзеля клятвы гіпакрата і ратаваць жыццё ворагу, які згвалціў тваю жонку, і марыць толькі пра тое, каб цябе забіць. Не, пакуль што пранціш на такое нездатны. У апошнім святле доўгага летняга дня пранціш заўважыў на твары баўтрамея лёдніка мройную усмешку такую, якая бывае ў вандроўніка, які нарэшце вяртаецца да каханых людзей. ласковы твар дасканалай прыгажосці плямілі чорныя пасакі сажы. Пад носам лялькі утварыліся бандыцкія вусы. Алесік, што ты робіш? Пані Саламея сцягнула малога з каленяў пандоры. Шиковная сукенка ляльки так само была у черных отбитках маленьких долоник. «Четка дренная!» — упевненно заявил Александр Боутрамеевич, лёдник, демонструючи не только природженное имкненье до экспериментов, але и только что набытое умение вымаулять литеру «Р». «Пайшлі рукі мыць», – строго сказала Саламея. «Но ну што ты нарабіў? Татка сварыцца будзе». «Не будзе», – заявіў малы. «Ён гэтую тётку не любіць». Прантіш ледь стрымаў рогат. Сын прафесара усе таткавы сакрэты раскрываў лёгка, відаць, з-за падабенства характараў і ўжо карыстаўся тым напоўніцу, якім бы строгім татка не выглядаў, як бы не адчытваў малечу за пракуды, а варта было таму усхліпнуць альбо зрабіць жаласныя вочы і раставаў, як воск на сонцы. А ўжо калі малы пачынаў задаваць пытанні, чаму яблык падае ўніз, а не ўверх, як зроблены тэлескоп – чаму кроў чырвоная? Расчульваўся і давай з захапляльнай лекцыі чытаць. І што з гэтага дзіцёнка толькі вырасце? Хіба што новы прафесор. цікавиці у спадчині мали магічні здольності батьки. Вядоме про гэта прантіш услых ніколі не пытаўся. Лёднік усялякі згадкі пра вядьмарства, таемныя веды і прадказанні прышласці не пераносіў на дух. Колькі малітваў павяртанні з падарожжа адчытаў святому кіпрыяну – пані Саламея падхапіла замурзанага, як лондонскі трубачыст, чарнавалосага і нават цяпер трохі дзюбаносага хлопчыка на рукі і панесла мыць. Пранцішу дасюль было аж не па сабе, як пані млела ад шчасця, калі малы час ад часу называў яе «мама». Пакуль што сама – нараджаць яна не збіралася, ватман дарэмна пагражаў. Пранціж хваляваўся, як лёднікі перажывуць з'яўленне такога шкілета з шафы, як прызнанне ватмана пра ягоны гнюсны учынак з пані. Была цяжкая доўгая размова за зачыненымі дзвярыма, пасля якой пані хадзіла, заплаканымі вачыма, а доктар быў маўклівы як дрыгва. Ясна, дакараў, чаму не распавяла пра вяду. Ён вунь адразу з парога свае грахі вываліў, потым былі пяшчотныя пацалункі, абдоймы, слёзы, палёгкі. І падобна, пасля перажытай бяды палачане сталі, яшчэ дружнейшымі. Ці будзе калі ў вырвіча такое шчасце? Вось ён адпушчаны на святы дадому. Так менавіта ў лёднікаў быў ягоны дом сядзіць такі гожы ў сваім мундзіры з заўважнымі вусікамі пры літым поясе са слуцкай персіярні пры залатых галунах і чырвоных ботах дзеўкі млеюць, а вялікага і вернага кахання няма. Знікла княжна Багінская з акіянам, адзін і след перадала з Гданьска цыдулку без подпісу. Маўляў, адплываюць, памагай, святы Христафор — На двары забрахаў руды піфагор, весело, прыветна. Нешта забубнеў таксама прывітальная хвэлька, значыць, вярнуўся гаспадар. стамлёна зайшоў пакой, зняў капялюш, паставіў доктарскую сваю валізу, сеў на канапу, правёў рукой па худым дзюбаносым твары. Цяжкая аперацыя была. <laughs> Ледзь адратаваў пацыента. Жоўць разлілася ў брушыну. А вопытных асістэнтаў бракуе. Гэта ён дакорліва адрасаваў вырвічу, які адрынуў медыцыну дзеля вайсковай справы. Франціш, аднак, віны не адчуваў ні накаліва. Пан Вырвіч, герба, гіпацентаур, нашчадак палямона, шляхціц, рыцар, вой! Малый алесь радасна падбег да бацькі, забраўся на калені. Лёднік пацалаваў малога ў лоб і адкінуўся на спінку канапы, заплюшчыў вочы, прыціскаючы да сябе сына і чуючы пахі вячэры. Пані Саламея хуценька накрывала на стол. дазволіць дожыцца такім ціхім вечарам, напоўненым сямейным шчасцем, таму яны і былі асабліва дарагія сэрцу. На вуліцы пачуліся стрэлы і крыкі, лёднік над не зварухнуўся, не адплюшшыў вачэй адно па твары ягоным прабег тень. Вырвіч ускочыў, зазірнуў у вакно – Што там робіцца? Бутрым, ведаеш што-небудзь? Лёднік цяжка ўздыхнуў і неахвотна адказаў: У саборы людзі Станіслава Панятоўскага пачалі страляць па радзівілаўскіх. Ну, і зноў сеча. Відаць, хутка прыбягуць прасіць камусьці з паноў выпушчаныя вантробы ўправіць на месца. Пранціж замітусіўся, схапіў шапку, шаблю. Пані Саламея трывожна глядзела на яго. Лёднік толькі сумна папытаўся. «За каго біцца будзеш, драгун?» Франціш трохі задумаўся. Потым усміхнуўся, расправіў плечы. Не бойся, у дурную зваду не палезу. Але што ж я за шляхціц, калі стану хавацца ад боек у цяжкія для радзімы часы? За каго біцца? Ясная рэч, за волю, за Беларусь. Ну, бывайце! Пранціш выбег на двор. Хутка па бруку застукалі капыты ягонага каня. Як думаеш, Ён не патрапіць у бяду, папыталася Саламея. Лёднік толькі паціснуў плячыма. Калі залева, не вымакнуць немагчыма. Невядома, куды нас віры палітычныя занясуць. Будзем маліцца за Алфейка ды чакаць. Калі ў чалавека ёсць годнасць ды любоў да радзімы, Ён не стане трэскай на чужых хвалях, не прападзе ягоная моць, пан пранціш вырвіч. Над вільняй зазванілі званы, паплылі аблокі, заплакалі анёлы. Сонца прабілася скрозь хмары, як вогненны меч. І не было іншага часу і іншага месца для тых, хто быў прызначаны жыць, кахаць і змагацца тут, дзе жыве Беларусь. шаноўныя слухачы прагучалі апошнія старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіновскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя